bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ti koji tražiš, Ti koji istinu, tražiš istinu, istinu, kreni stazom pravo vjernih, pravo vjernih, kreni putem, kreni vjernika, vjernika.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 A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, Oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće. a neće biti ono što vi hoćete. Dobar put vjernika. الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا Soba namijenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku.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 Širok izbor audio predavanja. Dalje sa našeg govornog područja, kao i upoznavalaca problematike s kojima se naš umet danas susreće. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Posjetite nas na www.paltal.com Soba put vjernika, vjernika. ألف الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجري نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد mora se vjera ova učiti. A sahabi Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam su dobro razumijevali Kur'an i dobro razumijevali što znači la ilaha illallah, pa su opet pravili greške i morali vjeru učiti. عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع nećemo više spominjati Ibn Taymiya. Šta ćemo onda spominjati? Onda ćemo mi onako kako smo shvatili, kako smo nas podučili, tako opet uzmet Kur'an i sunnet i direktno govoriti. A vi ćete onda reći, pa dobro, je li to iko od učenjaka tako rekao? Svatate, onda se vrti u samom krugu. Nema, ova vjera je utemeljena sama po sebi na Kur'anu i sunnetu. I kogod govori Kur'anom i sunnetom, mi ga slušamo. uslijedio. I ovo nikakav ni vehabizam, ni ibn tejmizam, ništa nije. Ovo je vjera islam. www.paltak.com Sova put jezika. إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب والأسد لولا فراق الأرض ما Glavnica ili srž onoga što čovjeka odvraća od pravog puta. a to je njegov kibor na prvo mjestu. A kibur je batrul haqti wa nas, odbijanje istine i omalovažavanje ljudi. من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجد عوضا عمن تفارقه Kibur, hased, gadar i strah. Evo, ovo su ruk- ruknovi kufra i ruknovi svakog zla.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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله سبحانه وتعالى يبين اسم دو veliku blagodat kad im je poslao Rasula od njih da im njegove ajete čita da ih očisti i da ih podučava knjizi i mudrosti Kur'anu i sunnetu iako su oni prije toga u očitoj zabludi bili svako od nas ako se osjeća mu'minom mora osjetiti ovu blagodat i mora je shvatiti kao blagodat i mora imati Rasula sallallahu alaihi wasallam kao svoju ličnu blagodat, kao uzor koji se slijedi, kao onoga koji se sluša, kao onoga koji se sluša i poslije kojeg Allah subhanahu wa ta'ala nas nije obavezao da druge slušamo, pogotovo ako nam govori nešto drugo od onoga što je govorio. Zato Allah subhanahu wa ta'ala nas doziva i proziva ako se tako osjećamo. Ja amanu. wa O vi vjernici, ako ste vjernici, odazovite se kad čujete ovaj poziv, jer je to hajr kojim se narađuje ili zlo koje vam se zabranije. Pokorite se Allahu i njegovu Rasulu, se I nemojte se od njega okretati, a vi čujete. Budite pokorni Allahu i njegovom Rasulu i nemojte se od njega okretati, a vi ste čuli. I vi čujete kako vas Rasul sallallahu alaihi wasallam poziva svome sunnetu i pravome putu. Nemojte se okretati od njega kad čujete. Nemojte se okretati od njegovih hadisa kad čujete da je na vratima džehennema koji vas pozivaju. Nemojte se odazivati. Nemojte se od njega okretati. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون i nemojte nipošto biti kao oni koji kažu čuli smo a oni ne čuju i nemojte nipošto biti kao oni koji kažu čuli smo a oni ne čuju a to su drage moja braćo monafici koji nam non stop ponavljaju znamo i, i mi to znamo. Otkad mi to znamo. Kad god neki nasihat ili neku poruku pošaljemo, odgovore nam da to znaju i da su to čuli. To je odgovor mu Židovi su odgovorili semjana wa asajna wa fi Židovi su odgovorili mi smo čuli ali se nećemo pokoriti ostaćemo nepokorni. Kafiri su odgovorili La tesma'u li hada al-Qur'ani fihi la'allakum Nemojte nikako slušati ovaj Kur'an i galamu napravte, buku napravte, ne biste, ne biste preovladali, ne bi vaša galama i buka bila jaša i pretežnija i ne bi li ovladala nad glasom Kur'ana. Međutim, sve su to puhanja u sunce. Juridune en nur Allahi bi Oni želi Allahovo svjetlo da ugasi svojim ustima. Zato nemoj, brate, da budeš ni kao žido, da kažeš čuo sam, a neću da se pokori. Nemoj biti kao munafik, da kažeš čuo sam, a nisi čuo, zato što isto tako nemaš namjeru da se pokoriš i nemoj nipošto biti kao kafiri koji dižu buku kad se Allahove riječi uče. Zašto? Zato što su inna šabra davabi inda Allahi summul bukmul ladine la jaqilu. Zato što su najgora biće kod Allaha subhanahu wa ta'ala oni koji su gluhi i nijemi i koji ništa ne razumiju. Gluhi da čuju i nijemi i ništa ne razumiju i da ne bi neko pomislio da im je Allah subhanahu wa ta'ala nepravdu učinio. Oni su glupi, gluhi i nijemi i slijepi svojom krivicom. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ la لَأَسْمَعْهُمْ Kad bi Allah znao da u njima ikakvog hajra ima, dao bi da čuju. وَلَوْ أَسْمَعْهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ mu'ridun. A kad bi im Allah dao da čuju, oni bi se opet okrenuo. I opet bi istinu napustili i opet je ne bi Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ponavlja svoj poziv. Ja ejuhelladina amenu, kojem si ti, brate, najpreći da se odazoveš. Ja ejuhelladina amenu, amenu stajibu. Istajibu lillahi volir rasuli ida da'akum lima juhikum. O vjernici, odazovite se Allahu kad vas poziva Allahu i njegovom Rasulu kad vas poziva onome što će, vam, što će vas oživiti. Kad vas poziva onome bez čega ste vi mrtvi. Odazovite se kad vas poziva onome što će vas oživiti, što znači da ste bez toga mrtvi. Odazovite se onome što će vas oživiti, kaže mu Fesir Kur'an. أو كان ميتا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس je isti ili tako je, takav je primjer onoga koji je bio mrtav pa smo ga oživjeli i dali mu svjetlo s kojim ide među ljudima ko s kojim se kreće među ljudima odazovi se onome bez čega si mrtav odazovi se onome što će ti život obezbijediti a što većina ljudi a zašto većina ljudi misli da im je u tome smrt i da im je u tome tegoba i da im je u tome bela. Mufesiri kažu Kur'an, drugi kažu džihad. Drugi kažu džihad. Odazovite se kad budete pozvani onome što, što će vam život obezbijediti. Pa nama nema života. Nama nema života. Bez obzira koji tefsir uzmemo. Bez Kur'ana, a u Kur'anu je džihad ili bez džihada u kojem je život u kojem je život najpotpuniji vid života život pun ponosa je izdeta na Dunjaluku najpotpuniji život na Dunjaluku u džihadu i najpotpuniji život na ahiretu kroz džihad sa postizanjem šehadeta jer je život šehida zaista najpotpuniji, najljepši i najbolji život odazovite se Allahu kad vas pozove onome i njegovom Rasulu kad vas pozove onome što, vam, što će vam život obezbijediti. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ Znajte da se Allah miješa između čovjeka i srca. Zašto? Zato što nisu isti oni koji se odmah odazovu i nisu isti oni koji se dugo omišljaju i nisu isti oni koji jednom budu pozvani pa se ne odazovu. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة i mi okrećemo njihova srca i njihove poglede kao što nisu u njeg povjerovali prvi put. Okrećemo njihova srca i njihove poglede od toga da povjeruju zato što nisu u njega prvi put kad su bili pozvani povjerovali. Ovo je musibet. Ovo je Allahova subhanahu wa ta'ala prijetnja. Svakome od nas kad odbije jasan dokaz i kad odbije krenuti pravim putem kad mu postane jasan. Kad mu postane jasan. Ovaj Kur'an koji mi slušamo, ovaj Kur'an koji vam se ovdje čita i na drugim mjestima je dokaz quranu je dokaz vama ili protiv vas molim Allaha subhanahu wa ta'ala uzvišenog da nama Kur'an bude dokaz za nas i da nikada ne bude Kur'an dokaz protiv nas. Allah subhanahu wa ta'ala se miješa između čovjeka i njegovog srca. Zato je Resul sallallahu alaihi wa sallam dovio ja mu kalibal kulubi sebit ala dinik. O ti koji srca okrećeš, učvrsti moje srce na dinu. I nema nema nas potrebnijih ovoj dovi. Danas kad vidimo kako se ljudi okreću i kako se njihova srca prekreću i kako svaki dan kad ga sretneš više nisi siguran sa kakvim licem ćeš ga sresti. Ja mu kallivel kulubi sebit kuluben ala dink. Kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam da je svako srce bejne usbu'ini min asabi'i rahmani yuqallibuha kejfe ješa između dva prsta milostivog i onih ih kako hoće. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istine i da nas učini od onih koji se batila brzo odreču i koji batil brzo prepoznaju i koji od batila daleko bježe. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koje će Allah subhanahu wa ta'ala obradovati i koje, kojima on svoju radost nagovještava febeši ribe. obraduj moje robove alladine jestami'una al-qawla fe koji slušaju govor i slijede najljepše od njega ulaike alladine hadahum Allah to su oni koje je Allah uputio to su oni koji je Allah uputio. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji je Allah uputio. Na izgled ovaj poziv da se odazovemo Allahu subhanahu wa ta'ala izgleda jednostavan. I šta smeta da se mi svi odazovemo? I šta je ljudima pa se ne odazivaju? Međutim, znaj, brate, kad kreneš ovim putem, čekaj te brojna iskušenja i mnogo je stvari koji ćete od ovog puta odvraćati. Previše je u tvojoj okolini onoga što te s ovog puta skreće. I ljudi oko tebe će se svi truditi da te barem malo sa ovoga puta zanesu. Ili da te barem malo na ovom putu uspore. I Allah subhanahu wa nas podučava da su to često naši najbliži i da mi često u našim ženama i našoj djeci imamo neprijatelje koje, kojih treba da se čuvamo, a da ne govorimo o onima koji su dalji od toga. Zato čuvajmo se svih tih neprijatelja i budimo svjesni onoga što nas od pravog puta odvraća. Ima nekoliko stvari koje su glavnica ili srž onoga što čovjeka odvraća od pravog puta, a to je njegov kibor na prvom mjestu a kibur je batrul haqqi wa tahqirun nas odbijanje istine i omalovažavanje ljudi Allah subhanahu wa ta'ala neće uputiti onoga ko u svom srcu ima kibura zato ako hoćeš ovim putem i ako hoćeš da se odazoveš moraš se izliječiti od kibura moraš se izliječiti od kibura se atrifu an ajati alladine karune fil ardi bilajvetha ja ću od svojih ajeta okrenuti oni koji se kibore na zemlji bez prava. Druga stvar, ako misliš da kreneš ovim putem koje se moraš otarasiti je hased, je zavist, jer će te zavist spriječiti da daješ nasihate i da nasihate primaš. Za, zavist će te spriječiti da daješ nasihate i da nasihate primaš. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas očisti od ove zavisti. Ako hoćeš ovim putem da ideš, moraš se otarasiti srđbi, jer te ona odvraća od pravednosti. Jer se srđba navodi na zulum i nepravdu. Na zulum i nepravdu. I ono čega se moraš otarasiti na ovom putu jeste svakako tvoja strast, moraš je pobijediti. Jer ako je ne pobjediš, ona će te odvratiti od pravog puta. wa illam yastajibu لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بغير hudan min Allah Znaj ako ti se ne odazovu da oni samo slijede svoje strasti bez upute od Allaha. Znaj da ako, ti se, ako, se, ako, ti oni ne, ako ti ne odazovu, znaj da slijede svoje strasti bez upute od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo su ruknovi kufra, kibor, hesed, gadab i strast, heva. Ovo su ruknovi kufra i ruknovi svakog zla i onaj ko hoće da ide ovim putem i da mu bude nesmetan hod i da bude lahak hod na ovom putu mora ovo kod sebe pobijediti i mora se ovoga otarasiti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas očisti od ovih stvari. Ono što ljude također odvraća od pravog puta jeste strah. Jeste strah. I ne tebi il huda ma'ake no takataf min Ako bi mi krenuli i slijedili pravi put sa mi bi brzo iz svoje domovine bili Za Zastrašivanje šeitansko. Strah. I još mnoge stvari koje je Imam Šeukani spomenuo u svojoj knjizi koja se zove Edebu Talabi wa Muntehel Arabi gdje je nabrojao mnogo stvari koje je čovjeka i učenika i onoga ko hoće da ide pravim putem i onoga ko hoće da bude objektivan i da bude objektivan. Prva stvar je situacija u kojoj on odrasta. Znači, atmosfera u kojoj je odrastao gdje učenjaci prikrivaju istinu i neće da je iznosi. Druga stvar, je naginjanje velikog broja učenjaka vlastima i ugađanje vlastodržcima i pokušaj da se vjera učini da bude sluga te vlasti. I ja sam se toga dotel kao u hutbi ako ste je I rekao sam zašto miberi služe i zašto želi da se potrije. I mnogi posežu za ovom vjerom onda kad je ona njima korisna i kad njima treba da posluži. A ova, ovu vjeru Allah subhanahu wa nije zato objavio, nego baš suprotno. Da ljudi po ovoj vjeri Allahu robuju, a ne da njima vjera bude na usluzi. Prema tome, to je jedan od razloga radi kojih su mnogi ostali neobjektivni. Treća stvar koju sam ja izdvojio od stvari koje on spominje, Allah Allah mu se smilovao, jeste natjecanje u mišljenjima, raspravljanje i želja za isticanjem i da se pobijedi u raspravi. To čovjeka svakako sprečava da bude objektivan. I onda će ga to natjerati da pred velikim skupom kaže nešto, a onda poslije toga mu bude teško da se od toga vrati, čak i onda kad shvati da je to laž. Dalje, slijepo slijeđenje prethodnika očeva i djedova. Ovo je posebna bolest kod Arapa, a ni, ova naša sredina nije od toga operisana. Zatim, uticaj države i vlasti koja postavlja neki medheb zvanični. I onda kogod neće da privati taj medheb slijepo, diskvalifikuju ga, distaniraju ga i isključe ga iz javnog života i pokušavaju mu spriječiti sve puteve dave i suzbiti i ugasiti njegov glas da se postavi jedan medheb zvanični kao što kod nas kažu mi smo hanefijskog medheba a i ima akide i tu dalje ustrajnost na grešci i nakon što se sazna istina je stvar koja će svakako odvratiti čovjeka od istine i neće dati prilike da bude objektivna i da spozna istinu. Zatim, ono što je bolest kod mnogih danas, a prepoznao je to Imam Ševkani, rahimahullah, kaže, davanje prednosti pravilima, pravilima, raznim pravilima koje su skovana od strane učenjaka, kažem ovdje skovana, znači formulisana od strane učenjaka, davanjem prednosti tim pravilima nad jasnim tekstovima Kur'ana i Sunneta. Pa onda učenjaci nekad i definišu neko pravilo, a poslije se uspostavi da je to pravilo suprotno nekim tekstovima šarijatskim, ali se ustrajava na tim pravilom. I svakako zadnje što sam već spomenuo, u prethodnom govoru jeste zavist i natjecanje među onima koji su savremenici, među onima koji su u ovoj davi, da tako kažemo, kolege i tako dalje. Zavist i natjecanje i borba za, za prestiž. Volim Allah subhanahu da nas od svi ovih bolesti izliči Zašto sam se opredijelio? da za kraj ovog susreta spominjem ove stvari zato što će vam ovo pomoći da vi budete objektivni zato što ako se ovoga otarasite bit ćete sposobniji da budete objektivni u procjeni i orijentaciji i drugo da shvatite zašto se sve ovo događa što se događa odakle takve stvari i zbog čega se ljudi ponašaju tako kako se ponašaju nikoga direktno ne prozivam. A onaj ko se prepozna, znači ovo je samo bratski nasihat. Onaj ko se prepozna, ovo je samo bratski nasihat. A nikoga direktno, i ni na kog se ovaj govor direktno po imenu i prezimenu ne odnosi, a odnosi se na sve nas. A odnosi se na sve nas. Na kraju, zaključak ovog druženja i moto pod kojim smo ovo druženje organizovali i moto pod kojim ćemo organizovati svako sljedeće druženje jeste da vas pozivamo da ostavite da ostavite pomisao a kamoli šta drugo da se ova vjera i ova dava može uzdizati putem učestvovanja u aktuelnoj vlasti i kroz borbu i natjecanje za vlast u okviru demokratskog sistema koji je sistem naspram šerijata koji nije Allahov zakon i nije Allahov propis koji je drugi din i druga vjera. Naša je obaveza da se toga odreknemo i naša je obaveza da taj put napustimo i pozivamo one koji su krenuli tim putem da se vrate i da se toga ostave i da se ničega na Allahovom putu ne boje i nek se ne boje za ovu davu ako to ostave nek se boje za ovu davu ako se toga prihvate tad će ova dava propast i izgubiti svoje lice i neće biti više ona dava nego nek se boje Allaha subhanahu wa ta'ala i nek se vrate starom poznatom putu, dobro utavanom i poznatom putu kroz 14 stoljeća Islama. To je jedna stvar. Dakle, nikako, ni podrazno, ni u, ni kakvoj situaciji i ni u kakvim uslovima da se ne odazivamo takvim pozivima i da okrenemo leđa takvim pozivima i da se oglušimo na takve pozive, a da brzo se odazovemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Prvi i drugi odricanje od novota i razvajanje od njih u srcu i fizički i na svaki drugi način. Da se jasno vidi naš put i da jasno svako zna da mi imamo svoj put i da ova dava bude jasno prepoznatljiva i različita od njihovog novotarskog puta da ljudi mogu jasno to da prepoznaju i da se to slobodno opredjeljuju i da se to slobodno opredjeljuju dakle, što dalje od vlasti i vlastodržata i političkih partija jer je to poniženje. Mi ne želimo, mi ne želimo ništa drugo osim da Allahova subhanahu wa ta'ala riječ bude gornja i iznad svega. Ne želimo da se Allahov šerijat ponižava i njegova vjera ponižava i stavlja u ravan sa nečim od kufrova. Pa da kažemo mi tražimo ravnopravnost. Wallahi ne tražimo ravnopravnost, mi tražimo gornjost jer Allah subhanahu wa ta'ala nas tako uči. Allahu pripada ponos i njegovom rasulu i vjernicima. El islamu ja'lu, wala ju'ala Islam je gornji iznad svega i ništa ne smije biti iznad njega, ni naspram njega. Sve mora biti ispod, pogaženo, bačeno i poniženo. Ne tražimo ravnopravnost. Dakle, klonite se. Klonite se političkih partija, i drugo, klonite se novotara, klonite se novotara, nemojte njima ići, jer od selafa se prenosi da onaj ko ode novotaru i sluša njegov govor, da učestvuje u rušenju ovog dina. Nemojte učestvovati u rušenju ove vjere. Nemojte učestvovati u rušenju ove vjere. Klonite se novotara. Što dalje od novotara? Oživljavajte sunnet. To je važno zato što je sunnet zamorom i zato što nema onih koji će ga odživljavati i zato što nema onih koji će živote na tom putu polagati, zato što je malo onih koji na tom putu svoje imetke troše i svoju, inteligenciju koriste i svoje mišice i snagu na tom putu koriste, malo ih je. Zato nemojte biti na onoj strani. Nemojte pomagati rušenje vjere, pomažite oživljavanje vjere, odazivajte se brzo onome čemu vam je život. Na kraju, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi sve vas i one koji su bili i otišli, žurili i one koji će poslije doći i one koji će poslije za ovo što je se desilo u Gornjem Maoć čut za sve dovu upućujem da nas Allah subhanahu wa ta'ala na istinu ujedini jer bez istine nema jedinstva molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravom putu, da naša srca učvrsti hrabrošću, nepokolebljivošću. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da naša srca učvrsti razboritošću i odlučnošću u, odlič, u osudnim trenucima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam poveća znanje i uputu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam poveća znanje, iman i uputu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam omili dobročinstvo Molim Allah subhanahu wa da nas učini od mutafina, Molim Allah subhanahu wa da nam omrzne kufr i širk i da nas učini čistim od i kufra i širka i da nas učini čistim na dan kad ćemo preseliti i na dan kad ćemo pred njega proživljeni biti od širka i kufra. Molim Allah subhanahu wa da nam grijeha oprosti, da nam sramote sakrije, da preko ružnih postupaka naših prijeđe. Molim Allah subhanahu wa da nas učini od onih od koji on prima njihova djela, da nas ne učini od onih kojima će njihova djela biti vraćena u njihovo lice. Molim Allah subhanahu wa da nas u tuda uvede i spasi od džehennema. Molim Allah subhanahu wa da uputi nas i naše porodice i naš narod. Molim Allah subhanahu wa da vrati ovaj narod svojoj vjeri na najljepši način. Zaista je on moćan da to učini i on je kadar da naše dove primi. Molim Allah subhanahu wa da uputi naš narod. Zaista naš narod ne zna. Zaista naš narod ne zna. Molim Allah subhanahu da nas učini od onih koji će nositi svjetlo, koji će narod podučavati, koji će opominjati, koji će biti ključevi svakog hajra, koji će zatvarati i biti, e, zatvarati svako zlo biti prepreka svakom zlu.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 užitak i po, poseban e, slad i prenesite se na Allah vas, Allah nas nagradi www.pautak.com Soba Put dosta onaj, gdje ima dosta braće, jel tako? Da se tamo oni organizuju, da tamo zajednički život povedu, jel tako? Da vjeru žive kako je treba živjeti. Otarašenu od bilo kakvih novotarija, natruna, izmjena, ne, nećemo ništa, samo onako kako je. I tako braća da, da se organizuju, da žive i da budu primjer ljudima u okolini, jel tako? I da utiču svojim načinom života na ljude u okolini da, da to prihvataju. A to neće moći ako se ne, organi, ne organizuje. A čitava borba, čitavo vrijeme je šta? Da se muslimani, odnosno oni koji su prihvatili se suneta i dave, da se ne organizuju, nego da se šta? Rasturira štrkaju. i da onda kao pojedinci po to potonu i budu nemoćni da bilo šta promijene, da na bilo šta utiču, ne mogu pojedinci. A naša težnja treba da bude suprotna, da se organizujemo i da budemo skupa, zajedno. Pa onda kad smo skupa zajedno imamo šta? Svoju džamiju, imamo svoju školu, imamo svoju prodavnicu, imamo svoju malu, tako? I čuvamo sebe, čuvamo svoje porodice, od svakog zla. Tako svoju djecu odgajamo i slavu, učimo ih kako mi znamo da ih treba učiti i tako. To je spas. To je spas. A lako je otići u Sarajevo. Međutim, u Sarajevu te možda zapala. Otmu si torbu, poliju te benzinom pa te zapala. Izbodu te nože. Ali tako? I tako da. Molim Allah Allahum amin. Allahum amin. Allahum amin. Kad bi mene pitao šta ćeš govoriti, ja bi rekao onda spremim predavanje braću, braću o istikavu. Dobro. Moramo, jer priznati ili ne, bez što je ostala brana, što je ostalo, ne znam, zavraćene sam to ovo. Ono. Znači, ja sam čovjek tu koji je vodio halku protiv stava deset godina ona vodio auto kad se dava deset godina. I braća samo jednom razumu je potreba njavuka, Svake sedmice je bilo ovako predavanje. Šta je? To treba vratiti, Da se ne bavimo sad samo drugim ljudima koji su mi onaj ostali naučili šehadet, naučili sedam šartova, naučili šta je ključ dženneta, da je taj šehadet koji ima sedam zuba, e. naučili i sad lepljeni, nisu na zemlji, a nisu došli do Evlija. Ja. Sebe tobe sigurno postoji, tako? Šta? Ova naša situacija upravo pokazuje da znači taj metod i takav način ne vodi nas dobro. Nego da lagano propa, propadamo. Jel tako? Je, a to je ono što, o čemu ja govorim sad. Ovo sad što sam govorio je upravo tu ako si razumije. Znači, vidi se, dok je bila bočina i dok su bile u bočini njihove mesčit, njihove hutve, njihove halke, njihove medrese, jel tako? Njihove podučavanje, širenje vjere. Kažem njihove, tad njihove zato što ja nisam bio tu, a u stvari sve naše. Ja to osjećam svojim. Iako nisam tad učestvovao u tome, jeste me razumjeli? Bilo je obnove dave i osjećala se stalno osvježavanje. Zato je takav atak i napravljen na bočinu. Ali zato mi to moramo shvatiti, pa dobro, ne moramo napraviti bočinu od 200 domaćinstva. Ali napravimo ovdje 20, ovdje 20 i organizujemo se svoje mečide, svoje halke, svoje hutbe, svoje dersove, pa tako? I to će nas održavati. To će nas održavati. Ako mi mislimo da ćemo preživjeti, a da idemo, na primjer, da, da, da se potpuno predamo ovom sistemu, da se naklonimo demokratiji, razumiješ, da slušamo šta će nam, kakvi će nam dati iz SDA, kako će nam savjete dati iz islamske zajednice. Ovi iz islamske zajednice neće nas nikad nasihati ono što će našu davu poboljšati, jel tako? Što? Zato što su oni od početka protiv ove dave. I zato što nikad nisu otvorili vrata u mesčidima svojim ovoj davi. Nek su se uvijek protiv nje borili. I uvijek smišljali kako da to zatre. Danas Imami po mesečidima izvještaje podnosti, policiji. Je tako? Koliko ima vradunja, šta radi, okupljaju se, imaju halke, tersove, nemaju i tako dalje. Oni se bore protiv ove dana. Znači ja da govorim ovdje ono. znači, čast ali ja govorim ima mama. znači ima, šta tu, ima mama tako treba reći, znači- pa ali, Jeste. Vi jeste. Znači čovjek koji je i u crkvu stigao da poziva, nisu mu dali u Znači, onaj, to mora da se shvati, da islamska zajednica neće dati nasihat koji će koristiti našoj dani. Ako mi te nasihate budemo slušali, šta će biti? Ova dava će se raspliniti. Druga stvar, sa mnogih mimbera, opet čast izuzetno, sa mnogih mimbera se ova dava napada. Sunnet se napada. Omalovažava se šerijat. Je tako? I oni ljudi koji idu pod takve mimbere i takve hudbe budu slušali godinama, godinama. Šta će sa njih biti? Jer očekujete da će njegov iman narasti ili da će on puć jednog dana, ne, može više to da podnese, ne može da pomiri sa sobom. Svata. Znači, ljudi moraju da, da brane svoju vjeru, da čuvaju. Da čuvaju od bilo kakvih natruna, bilo kakvih utjecaja sa strane. Da ova dava ostane originalna. Kako je Abdulmelik fino rekao, jel tako, što ste u džihadu naučili. E to mora ostati originalno. I nositi se tako. I prenositi drugima. I prenositi drugima. Tako kako jest. Nimalo da se ne ugađa, nimalo da se ne štima nikome. Allahu hatar je najpreći. Tako eto. Istikamet će doći kad budemo, znači mi ispravno vjerovali. Kad se kod nas počnu brkati te stvari, je tako? I kad mi počnemo pomagati taguta i kad počnemo glasati za SBA da bi nam protjeravala ljude ili da bi nam ona sprovodila ovdje demokraciju, trenirala na nama i da bi ovaj ovo ili ono, onda će Allah stvarno iz naših srca šta? Izvaditi onu ljubav prema šeharu Izvaditi onu čvrstinu koju, koju smo nosili sa sobom nestać. Jer onda da smo svi isti. Sve jednako. Jel tako? A nije sve jednako. Mi pozivamo Kur'anu i sunnetu, a čemu ovi pozivaju? Bušu. To nije ni slično, a kamo jednako? Nije ni nalik. Prema tome mora da se jasno razlikuje. E sad dolazi iskušenje, jel tako? Teško je. Prijesnje, prozivke na medijima, tužbe, suđenja. Pa evo, ja imam tu u torbi, večeras iskreno rečeno sam imao namjeru da pročitam pismo Ibn Tejmije. Rahmetullahi Ali iz zatvora piše on. Neću, neću, neću, Može neki drugi put. Može neki drugi put. Pa neki, neki drugi put, nije problem. Znači, onaj onaj, piše iz zatvora. Mogu ja prepričati. Kratko, piše iz zatvora šta mu se desilo. On je, ne, ne On je u zatvoru. I pišu mu neki njegovi učenici i učenjaci koji nisu u zatvoru. Poslali mu pismo u zatvor i kažu savjetuju ga. Nemoj tako biti otvoren i žestok prema neprijateljima svojim od vladara, od ostalih muftija, učenjaka ostalih koji su njemu zavjere pravili pa ga strpali u zatvor. Nemoj tako biti. Savjetuju ga ne bil kako izišu iz zatvora. A on njima odgovara. Pa im kaže da niko neće ponijeti ovaj šehadet, da neće biti iskušan. Pa navodi kuranske ajete sa početka sure Rom, Odnosno nije Rom nego Ankebut, je tako? Onaj, hasiben nas ve yusraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun zar misle ljudi da će reći mi vjerujemo da neće biti iskušani mi smo iskušali one prije vas فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين da Allah sigurno subhanahu wa ta'ala zna ko je iskren a ko laže i tako do pa im navodi ajete da, da mora biti onaj <coughs> onoga što mi svi hoćemo da ne bude. A šta je to? Džihada. Mora biti. Allah subhanahu wa ta'ala će nas sigurno svime iskušati. Mora to biti. A mi bi svi da to ne Mnogi <coughs> Mnoge daje danas optužuju svakoga onoga ko spomene džihad. Kaže, zar smo mi mladići glupi i ludi zamisli, aludirajući nakog na, na Haridije. Pa stavi onoga ako spominje džihad, ili makar malo podstiče na razmišljanje o džihadu, je tako? Stavi ga među Haridije. Šta to znači? Ono što je Allah poslanik sallallahu alaihi nazvao zurvetu senam ili islam. Vrhunac islama, on stavi u kontekst čega? Izlaska izvjere. On stavi to u kontekst izlaska izvjere, Haridije. Svatati šta ljudi rade. Kako? Odvraćaju. Od čega? Od najuzvišenijih ibadeta. I kaže, nemoj, pustite vi te dave. Ona neminovno vodi kao ubijanje. Maša Allah, kako ubijanje? Što nisi rekao neminovno vodi ka džihadu, pa da znamo. o tako? Nije nego ubijan ba pa nekom besmislenom, glupom ubijan, međusobnom nekom ubijanju, nečemu, jel tako? I tako dalje. Pa on piše tamo dalje da moraju biti iskušani, da će nas Allah iskušati džihadom. Vola Mi ćemo vas sigurno iskušati. Hatta na'lam al i minkum was-sabirin. Wa nabluwa akhbarakum. Mi ćemo vas sigurno iskušati sve dok ne saznamo ko su muđahidi od vas i oni koji će osaboriti ustrajni Ponebluva ahbarakom i dok ne ispitamo sve vaše habere oko Znači vašu stvarnu situaciju dok ne ispitamo. Allah stvarno tada sigurno nam to garantuje. Pa Ibn je kaže vidiš da ćemo time biti iskušani. Moramo. Prema imanu to dolazi. I tako dalje i tako dalje. A da su munafici oni koji kad <coughs> kad dođe velaj niđe ga ne. To je munafički postupak. Tu su munafici. Šta, mu'mini kad je večera i sobra i kad je lijepo. Ali kad počnu pritisci, prijetnje, progoni, isto nema brade, žena skinula nikad, hop, ne mreš ga više prepoznati Šta je sad ovo? ومن الناس من يقول آمنا بالله وإذا أوذي فيه الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ima ljudi koji kažu mi vjerujemo Allaha a kad bude iskušan kad bude iskušan radi Allaha, učini tu fitnu, tu kaznu od ljudi, ezijet od ljudi učini kao Allahova da je kazna. Što znači, pobjegne od toga da trpi ezijet ljudi, da ga ljudi zlostavljaju, da ga ljudi ogovaraju, napadaju, pobjegne od toga, čemu pobjegne? Allahovoj kazni. Čemu pobjegne? Allahovoj kazni. Ne ima bježanja. Moraš ostati u svojoj vjeri. I tako Ibn Temir do kraja to pismo spominje i napominje i o tome da mora se ustrajati. Nema bježanja od iskušenja. Mora se ustrajati. I upućuje dobu za sebe i za njih i na kraju poslije toga šeh, e, knjiga inače od šeha Mohamed ibn Abdullahaba, na kraju šeha Mohamed ibn Abdullahab kaže pogledajte još jednu fetvu od šehul Islama ibn Temije rahmatullahi ali. Pitali su šehul Islama ibn Temije smije li se ona hašiša, ona e, hašiš jesti, koristiti. Ima jemenski takozvani al el, neko drvo i list koji je kao u vidu droge neke i oni to žvaču. I ti, tako se onaj... Drogiraju. da tako kažem. Nije to prava droga, ali doping neki. Pa kaže, onaj, kažu, to je dobro ovako kad se putuje, kao drži do, insana budnog i tako, neke fajde od toga, onaj, kaže, šehu li sam to opije. kogod to ohalali, murted je i otpadnik od vjere. Zato što opija. Ova stvar nije direktno spomenuta u hadisu. Nije direktno spomenuta u Koranu da je zabranja. Ali on kaže šta? Kogod to ohalali, Idi iz vjere. Zašto? Zato što opije. Subhanallah o Hej, ohalali nešto što nije direktno u Koranu oharamljeno. Niti u sunnetu. Pa šta je sa onim? Ko čitav Kur'an i sunet zgrne u stranu i uzme zakon od buša i savije. Šta je sa njim? Šehol Islam Ibn ovdje u ovoj fetvi tekfir i onoga i kafira smatra onoga koga halali, samo neku hašišu, onu drogu malo da se dopinguje. Šta misliš ko halali da se čitav jedan zakon, Allahov šarijat, smakne i daj vam, ti buši Buš izdiktiraj kako ćemo se I Buša za gospodara uzme. Da on nama ovdje kundak, kundakom demokraciju uspostavlja. To su ono u čemu mi danas živimo. To je ali, katastrofa. To je tako daleko od Allahove vjeri katastrofa. Molim Allah svano tada da nas priču. Amin. Da te smeta. ne smeta, ne smeta. A imaju li ovaj, ja sam pa navrata čuo da je Ibn Tejmije, sad vjerovatno je to možda više ono naklapanje, da on bio nekako nagi ili, ili Ibn Kajim učiti, ovaj, kao nekim su sufizma ili tako neče. Ne. ne da nije nešto. Nikada. Imaš Ibnul Qajim El Džavzijeh, i ima Ibn Qajim el-đevzi. E ovaj Ibn Qajim el-đevzi, a nije dževzije, dževzi, on je napisao knjigu Ruh. Je tako? I napisao je dok je bio pod velikim utjecajem čega? Sufizma. I zato knjiga Ruh ne čitajte je nikako. Ima. Ima o duši. Prevedena. Knjiga o duši. To vam je ona knjiga o duši. To je slično onim Gazaliju, što on isto je bio... Tama, e tu. Pa znači to ne čitajte. Ne čitajte od Gazalija ništa. Pa ima ono da je tom, recimo da je tom... Predsmrt, ali nije nikakvog dijela ostavio da bi mogli čitati. Sve što je napisao i ostavio za sebe, ostavio je na dalaletu i sufizmu. Ništa tu ne čitajte. Znači, čuo što ne čitam? da je tom Predaje se spominju. Ja molim Allah da bude tako i nama je draže da se pokaju, jel tako? Ali ono od knjiga i mila što je njega, sve da lale. Znači nije sve. Jel tako? Ali ti ako budeš to čito, ne, jel tako, gotov si. Jer to je more. Jel tako? More Ono što se danas može bez problema, znači, sa lahkoćom čitati, jesu knjige od Ibn Tejmije, koji su dosta njih prevedeno. Je tako? Jesu knjige od Ibn Kajima, koji je dosta prevedeno. Ovog El jel je tako? Jesu dijela koja se prevode ove kratke risale od šeha Mohamed Ibn i njegovih učenika. I tako. To sve govori ono... Ha? Ibn Hajar, al-Khanani, znači ono što je poznato, najpoznatije od njegovih dijela je komentar na Sahihu Buhari. Taj komentar se može čitati. S Tim da treba znati da je Ibn Hajar znači u samom definisanju imana uzeo definiciju od murđije. Nehotici. Znači, bježeći od definicije Havariđa, bježeći od definicije imana kod Haridžija, zapao je i definisao iman kao murđija. Pa je rekao u šerhu, znači u Fethul Bariju stoji on, kad govori o imanu, da je iman ubjeđenje u srcu, jel tako, i riječ, a da su djela uslov potpunosti imana. Tako definišu iman ko? murdži, Kod ehlo sunneta su djela od imana. Pa ako nema djela, nema ni imana. A on kaže da su djela samo uslov potpunosti imana. Šta to znači? Ako nema djela, da opet ima imana. A to nije? Jes, nije dovoljno. Nego moraju postojati djela. Kod ehlu sunneta moraju postojati djela. Ali kad kažu da se nisi ehlu kažu riječ, ubjeđenje i djela. Tako isto kažu Haridije. Riječ, ubjeđenje i djela. Međutim, ne misli na isto na isto. Zašto? Zato što Haridije kad kažu djela, misle svako djelo pojedina, pojedinačno. Pa ako jedan grije napravi, ispadi iz vjerovnosti. Ako dajemo sunneta djela općenito, općenito, da ima djela kod sebe, neki djela ima će potvrditi, ima, ima. Ako neka i propusti, samo je grije, griješan, nije odmah nevjernik kao kod Haridija. Jeste E tako ti grešaka ima kod Ibn Hađara. Nisam. Daj. Ja. Nema sumnje da se ovakve stvari mogu čitati. Nema potrebe da gledam. Znači, ovo je tema priprema za dan povratka, je Znači, nema sumnje da se ovo može čitati, tako? Jer ovdje nema definicije imana, jel tako, u ovim i tako Nego govorim o naučnom smislu, znači ima nekih stvari kod Ibn Hađara, tako da je negdje nageo murđijema ili da je neke sifate tumačio kao ešarije, jel tako? I tako dalje. Ima neki, zato su učenjaci napisali uh, takozvane e, zabilješke ili e, kako bi mi rekli nije zabilješte nego 40 tačaka na Fethul Bari se napisao. 40 tih onaj, napomena. Gdje je Ibn Hajar napravio određene, da tako kažemo, greške ukazali su učenjaci na to. Ukazali su učenjaci na to. A tak, taka djela, svakako od Ibn Hajara i učenjaka Selefa prije. Mi smatramo Selefom već da su ranije da se mogu čitati, što god bude i prevedeno. Od važnih stvari, od važnih stvari je svakako kitab Tevhid i komentar na kitab Tevhid. To je isto prevedeno. Od važnih stvari knjiga al u El koji je napisao a, Said al-Ahtani, je tako? Napisao, knjiga prevedena. E, tu knjigu da se cita tamo. Al-Vala, Wal-Bara. Zašto Al-Vala, Wal-Bara ljubav i mržnja u islamu? Zato što je ljubav i mržnja ulazi pod značenje samog šehadeta jer je od šartova šehadeta lju, ljubav. Ja tako? Šta to znači? Da voliš onoga koji je na šehadetu, da mrziš onoga ko, ko nije. I ova stvar će čovjeka sačuvati da ne zapadne u širku ljubav je mržnje. Zato poslanik sallallahu alejhi rekao: "Awsaqu ura al islami fillah fillah vol Najčvršća halka islama. Šta to znači? Nešto što ćete najčvršće držati u islamu i najčvršće čuvati od kufra je šta? Ljubav u ime Allaha i mržnje u ime Allaha. E to ćete najčvršće držati u islamu i najčvršće čuvati od širka i kufra. Zato ova knjiga vala Valbara to da se obavezno nabavlja kako znate, kopira i da se čita. ja Harun, ko je čita sve? Kada malo... Mi hoćemo čitati turani, i Buharije i to. Ja i... Ima knjiga, kad sam čitao nešto vida, dok je bilo što je ima da... Da sam kad nije čitao je dobro, ali neće ništa. Evo, ja e, govorim, znači, ova izdana, ova El Vela Valbara je štampana za vrijeme imada, jel je. Ja govorim, znači... Trebali bi samo ovaj, Kur'anom i koliko primjeniš ajet i on dalje. Je. Je. Deset ajeta. Super Ali tako bi se sigurno naše stanje popravilo. Tako bi se sigurno naše stanje popravilo. Da tako shvatamo Allahove riječi. Da su one objavljene, da se reali, realizuju. Dobro. Imamo izvana mi, tražimo izvana. Koje? Nećemo mi ne. <laughs> I tražimo izvana. Imamo, jer imamo na obaveza, ja stvarno tražim izvana. Reci pošto ovdje imamo još ovaj, u nas je prije na tri sata. Mi već se hrida i ne, ne smatramo puno ono uhođe ga ne stvari onaj, on je naš sud iz našeg mjesta živi s nama, nije on stranac, tako. A imamo ovdje još pa ovako i mlađi hođa koji mi vam podigli ovdje. Ja. Ovaj, malo bi ih trebao nastihati, kaže on mada za rida to nekač. Onaj, recimo posebno ovo, jedan od njih <laughs> ovaj, pošto se nalazi u takvom okruženju gdje on trenutno radi kao ima pa onaj, ima s funkcijama dosta kontakta i mislim onaj, ne znam, ne će on ima utjecaj na njega, Bog zna, ali onaj, kolika je stvarnost opasnost, stvarni, onaj, opasnost naginjanja tome, odnosno, šta je čovjek dužan da bi se, najmanju ruku da bi, da bi se onaj, kako da se postoji prema njima, jel, jel, ko što ono me neku noć kaže, onaj, on nije to znaš, ono, ništa, tako, sad nešto, onaj, mislim, kako bi se trebao postaviti, da li on kao imam kritički, da li, da li odbaci to sve, da li nekako, ne znam šta već. Znači, kao prema svakom drugom munkeru, ukoliko ne ustaneš protiv njega, on će ustati protiv tebe, je tako? Ukoliko ti ne budeš to suzbio, on, će, i ne budeš utjecao na njih da se vrati sunnet, oni će utjecati na sebe da ti to prihvatiš. I nema drugog zakona, znači ovdje nema stagniranja. tako? A ova novotarija svaka je svaka ogavna i zabluda. Svaka novotarija je grije. Najmanje grije. A mnogi od sufijskih novotarija izvode izvjere. Kogod od sufija ne smatra Ibn Arabija nevjernikom i murtedom, a zna šta je napisao u Futuhat Mekije ili Fususul Hike, zna šta je samo rekao i zna da kaže da je Allah s.w.t. svugdje i da je za sebe rekao u mom džubetu nije niko drugi do on, ne uzbila Allah. Jel tako? I takve stvari da je pričao. I opet ga ne smatra murtedom kjafirom, sam je murted kjafir. Vidiš da može taj sufizam izvest iz Druga stvar, znači, sam taj način donesite nam, dovedite nam, radite što god hoćete dokaz jedan iz Allahove knjige i suneta poslanika Ako to nije bila vjera za vrijeme Muhammeda sallallahu i to nije bila vjera za vrijeme Ebu Bekra i nije bila to vjera za vrijeme Omara, Ismana i Alije radijallahu anhu Neće nikad to biti vjerom. Prema tome šta je Ako nije vjerom, šta je? To car je otkud potreba za to? tako? Moraš se otvoreno protiv toga boriti. I otvoreno protiv toga ustati. Da bi se na taj način otvoreno od toga ogra... ogradio. Jer svaki kufr, širk i novotarija od koje se otvoreno ti ne ogradiš, Kača. Kača te htio ti. Kaća te htio time. Da, nima bivša Nima Utopija. Da je še ima čak i preporučivu na najviše pa. Ono radi znatiženje. Ne radi znatiženje. Ne radi Dobro, Kaže da nije dozvoljno otići gledati njihovo taj ritual. Ništa. Pazi. Vidi, Zenul Abidin, Zenul Abidin, jedan od unuka Allahovog poslanika salama. Došao mu je čovjek koji je bio poznat kao novca. Došao mu u kuću i kaže da citiram hadis. Kaže ne. Ajet. Kaže ne, ni ajet. Kaže pa jedan ajet. Kaže ustani i izađi iz moje kuće ili ću izaći. I onda se priprema da ustane, da izađe. Onda ljudi kažu ovo neće čovjek istirati iz njegove kuće, izlazi, izađe. Pa onda poslije kaže, šta ti je falilo da citira Kaže, je da mi citira ajet i da mi ga protumači i da mi ubaci neku šupu u moje srce, pa da je poslije ne mogu da izbaci. Znači, sve to će na sebe. Svaka novotarija, svaka zavloda, kojom ti susreteš. Utiče na trebu. Ne smiješ to slušati. Moraš od toga bježati. I začeplja tuši od toga. Jer svaka novotarija je gora od harama. Gora od harama. Svaka novotarija. Taj sufijski zikr u njihovim tekijama gori je od kafane. Zašto? Oni koji su u kafani, evo sad ću objasniti. Oni koji su u kafani, oni znaju da su na haramu. Niko od njih ne misli da je to neki hajer što se oni Da tako? I svako od njih peče... Yes. I svakoga peče savjest od njih i pita se kad li ću se ja pokajati. Da tako? A onaj koji u teki, on misli da je on dokučio vrhunac istine. I da je on na pravom putu. I kogod nije sa da je na zabluda. On to i zabludi. Zato učenjaci kažu da je šeitan uvijek draža novotarija od grije, od grijeha običnog. Draža. Jer ovaj neće da se pokaje od novotarije. A ovaj od grijeha nagovara, grize ga sami. I, on je postrek drugima ljudima, recimo kad on potiče druge, on ima nedavno bio u društvu i kaže od ovog brata, od jednog toga što mi je govorio, to moj brat, on je negdje šejk, neko I kaže mi čedimo nešto vamo nevezano, izašlo i zove ga na telefon čovjek i pita nešto preko telefona i on kaže ne, ne, nikako prodat, znaš, nema od tog ništa. I prekide. Kaže, ja ga pitam šta je to, ma pa zove me, kaže, ovaj jedan moj murid pita, hoće prodat tamo, znaš. I hoćete dođu ljudi, više nije samo pitanje da ga nešto sa šarijaske, iako to većinom ne znali ljudi, po pitanju vjeri. Ali onda on njega i u privatnom životu i on, on im poslije se hvali taj šejh navod je dozvao. Kaže, on, on sad pitaju ga ljudi, on, bi on prodao benzinsku ili ne bi znao. Znači, do tog stepena ljudi dođu, kad se radi oko tih sufija, znači onaj, što kaže, došlo im gore neki taj njihov ovaj, šej sufija, kaže, tu se svojoj ljubi ruku, nema, gotovo, ko da je halifa, nema. Pa ne, vama je to. Pa dobro, možda je običaj. Zašto se uvijek ja sam čest puta to pitanje, čuo, još vama sad to sad Onaj, recimo, ljudi, pa vas, evo sam radi. I zašto se uvijek vežete za literaturu samo iz i um, Amene Gordijaja? Pa, uglavnom oni su imami koji su najjasniji, a ne znači da su jedini, ali su najjasnije predočili menheđ ehlu sunneta I najlakše je, znači, ovaj, iz njihovih dijela prepoznati taj put ehlu sunneta i najlakše iz njihovih dijela povezati sa stvarnošću. Zašto? Zato što nam je to najvaće. Ne znači da nema drugih učenjaka koji isto tako su od ehlu sunneta, jel tako? Međutim, kod ostalih manje više moraš se više potruditi, jel tako? Osim toga, često, e, češće su kod ostalih greške i miješanje sa novotarijama i tako dalje. I zato što je Allah subhanahu tako dao da su vjerovatno zbog njihove iskrenosti i zbog njihove praktične borbe, jer Ibn Temije je od svog ukupnog života 17 godina bio u zatvoru. Znači, nije se nikad, kada je pitanje vjera, žalio. Je tako? Jednom od toga je bio u zatvoru zbog pitanja, šta mislite koje je, nekog važnog pitanja. Radi tog pitanja mi i ne bi mogli podnijeti ni, jedan bić. A kamo tri godine tamnice. A to je pitanje talaka, razvoda. tako? Zato, znači, zbog njihove borbe i upornosti i dosljednosti i lahkoće i načina na koji su predočili mene heđehlu sunnata val džemaata zato se najviše vežemo za njih. Ne vežemo se mi za njih, mi se vežemo za Allahov poslanika i. tako? I on nam je imam. Ovo slobodno sve možeš prekrižiti. Ali zašto onda ipak čitamo njih zato što su oni i Allah na njih počastio šta? Da taj sunnet preko njih bude oživljen i do Mnogi su učenjaci bili savremenici šehe Mohamed ibn Abdul Imam Sana'ani, jel tako? Mohamed ibn Ali, Sana'ani. Jel tako? Poslije njega bio Ševkari. Bilo još učenjaka savremenika, jel tako? Koji su živjeli na drugim stranama. Ali oni nisu uspjeli u šta? Da uspiju toliko da uspostavi državu na temelju akide, jel tako? Nisu uspjeli. Jesi mi zato su ostali manje zapaženi, ali i na njih se vraćamo. I na njih se vraćamo. Međutim, ovo ovdje sad večeras nije nikakav nekakav e, mjesto gdje treba da dođe do naučnog nekakvog rasplinjavanja. Pa sad da ja vama nabrojim što više učenjaka, što više knjiga, pa što više različitih mišljenja, pa da vagamo to, da nešto, nije tu. Mi večeras trebamo najkraćije da kažemo istina to, držite, to i tako. je. Jel tako? E to ćeš najlakše naći kod koga? Kod šeha Mohamed ibn Abdullahaba, ibn Tejmija, ibn Qajima i tako. Sam kaže, recimo, onaj, kad, kad nekom prilikom citiraš, recimo, ovaj, šeha ibn Tejmiju, kaže odmah, to je hadis kao To kaže, ne znam. Kako će biti to vehabijska literatura kad Ibn Taymi je živio u 7. stoljeću prije Mohamed ibn Abdul Vahaba na 7 stoljeća, na 6 stoljeća, ali tako? E, kako govorim, znači danas, mislim, vehabije u ovom danu, to ono, mislim, vi ste vehabije, kako vas obilježavanje. Dobro. I zato što, zato što, znači, uzimate, sad sam rekao, znači, evo i vas slušaju, sad u ovom predavu, znači, imate tu literaturu i snimite neki onaj i knjige i dokaze, sve to znači preko ovog šeja Eviteina. I odmah se to znači obilježava, to je vehabijska literatura, to ja govorim. Pazi, mi ne trebamo da krijem. Ja nisam morao reći, a tako mogu kazati, e, šejih Mohamed bin Ismail, tako, bin Sulejman, tako, da spomenem nekog njegovog i djeda, da ne spomenem njegovog oca, Abdulvehava, tako i ti ne bi prepoznao da se radi o istom čovjeku i tako dalje. Ali mi ne krijemo. Ljudi koji su govorili istinu, govorili su istinu. Zašto? Zašto ne prihvatiš tu istinu? Na kraju krajeva, sam njihov govor je utemeljen na čemu? Na Koranu i Sunnetu. Nek nam dođe Sufija i pokaže knjigu koju je spomenuo dva hadita. Nema. evo. Možda še više slično u poređenju je možda nekim vremenom što, mnogi od ovih reći recimo na, Muhameda ovoga eh, Hanđića, Ne, ne, ne, ne, ne, ne, u znači, prošlo vrijeme da je bio naših ovih bosanskih alima, da je bio najbliže sunetu. I dosta puta ako sam slušao od ovih doktora kad drže i od nekih braća još, da dosta voli od njega nešto uzeti. Pored ga recimo na odnosu, kad bi sad spomenuo Čauševića ili nekog drugog, da je kažu dosta bio približniji vam ovaj liče. Mi se ovdje ne igramo lično. Ali znam, zato kažem. Ja zato kažem, nema uopšte potrebe, evo, zaustavi nećemo više spominjati Ibn ali Šta ćemo onda spominjati? Onda ćemo mi onako kako smo shvatili, kako smo nas podučili, on tako, opet uzmet Kur'an i sunnet i direktno govoriti. A vi ćete onda reći, pa dobro, jel li to iko od učenjaka tako rekao? Sada i onda se vrti u stalnom krugu. Nema ova vjera je utemeljena sama po sebi, na Kur'anu i sunnetu. I kogod govori Kur'anom i sunnetom, mi ga slušamo. I slijedimo. I ovo nikakav onaj ni vehabizam, ni ibnitejmizam, ništa nije. Ovo je vjera islam. Vjera sa kojim je došao Muhammed sallallahu alaihi sallam. Jer šehadeš je objasnio Rasul sallallahu alaihi sallam. Temelje ove vjere je objasnio Rasul sallallahu alaihi sallam. I ono što je on objasnio, ovi se samo prenijeli. I još jednom potvrdu. Je li ko negirao ibnitejmizam? Nije niko da je došao neko sa kritikom, valjanom kritikom. Šta to znači? Da obori i opovrgne ono što je govori Ibn Tejmije, dokazima iz Korana i Sunneta nije se taj pojavio. A da ima ljudi koji smatraju onaj e, Ibn ili Ibn Tejmije kafirom, ima, sufije ga smatraju kafirom. Jel tako? I onda kažu, mi tekfirđije, nismo mi tekfirđije. Rafidije su najveći tekfirđije. Sufije su isto velike tekfirđije. Ešarije, ovo zvanično učenje maturidijsko, što je kod nas, u akidi. Oni nas sve smatraju kafirima i vidi. Jer mi svi kažemo da je Allah iznad Oni kažu, ko kaže Allah iznad arša, Zašto kažemo mi da je Allah iznad Zato što je Allah u Kur'anu u sedam ajeta kaže da se iznad arša Tako? Znači nema da je neko došao sa dokazima, su onako i strast. Rekli za Ibn Temije da je kafir, rekli za Muhammed Ibn Abdullahava da je Haridija, došao sa novim vakije, nakije. Dobro, daj da vidimo kakije. Uzmi njegove knjige pa pročitaj. E, vidi gdje je to. Hajde, da vidim. Nema, nema. Sve potkovano čime. mi i ne I govorom učenjaka prije. I ne samo Ibn Temir, Ibn Qajmenog učenjaka općenit. Evo ovo sad što govorimo, da je Allah stano tala iznad Arša. Ovo, ja sam malo prije spomenuo dole u kući. Ovo od halife, uzmi tamo Fikul Akbar, kako se prenosi od njega, ko kaže da je Allah stano tala svugdje kafir. Nevjernik. A nama dođu i kažu, ko kaže da je Allah iznad arša kafir, maša Allah. A vidi kako, a vi ste hanefijskog mezheba, vidi kako Ebu Hanife govori. Nije svuda, jel? Pa Nije svuda, nego iznad arša. Nije svuda, nego iznad arša. Jeste mi razumeli? Ja, ja. Ne je tako. Allah subhanahu ta'ala je svugdje u smislu da sve zna. Da sve vidi da sve čuje i da nigdje nema prostora koji je izvan njegove moći. li tako? Ali se ne smije govoriti da je Allah svugdje sa svojim bićem. Ono da je Allah svojim bićem svugdje ne. Allah je sa svojim bićem iznad arša. I odozgo iznad arša vidi čitav svijet i čuje sve i sve vidi i sve može. E, to je šak. Ali ko kaže da je Allah svugdje onako, općenito, kafir sebi Jer onda bude da je Allah svojim bićem gdje? I ove i ustav, i on. Možeš njemu Koji ne Ne, ne, dobro. Većina ljudi ne, ovi koji nama kažu, ne, ovi koji nama kažu, on sad pita u medresi, kaže, šta je, kako bi oni tako uče zvanično u dresi, pita gdje je Allah, kaže vade to naj svuda. A ne kaže da je Ništa nije, nije dobro. Ali ja ne govorim, nego govorim. mi sad objasniti ovo što on govori, znaš, šta to znači. Vi mi izvučimo u džami uvijek, jel? Nismo mi to razumili, šta hoće da kaže. Vidi, ja govorim za ove koji nama kažu da smo mi kafiri zato što kažemo da je Allah iznad, ar, iznad arša. Njima ne možeš reći da ne znaju. Kako znaju reći da smo mi kafiri što kažem da je Allah iznad arša? Vidiš da znaju. Znaju nego slijede slijepo svoje strasti i svoje neke mezhebe tamo. Nije to. A ovako da, da nekom, ja nisam vađac, šta sam to rekao? Nisam skočio za vrat, nisam ga protektirio, nisam ništa rekao. Samo sam objasnio šta, dijete ko tako kaže, šta? Kufra. No tako? Znači, normalno da ljudi moraju da nauče, da uče vjeru. I prije svega, onaj ko, ko danas podučava vjerovanje u Allaha kako ne treba. Šta mislite ono ostalo kako će biti? Prvu stvar uvjeri, vjerovanje u Allaha, amen tu billahi, uči kako ne treba. Kakve ćemo onda ostale stvari uvjeri? Kad to ne uči kako treba. Ako tu pravi odmah skretanje, onda poslije vama u propisima i fiku još dalje Mora se vjera ova učiti. A stavi Allahog poslanika sallaha ne su dobro razumijevali Kur'an. I dobro razumijevali šta znači da ilaha illallah. Pa su opet pravili greške i morali vjeru učiti. Tako? Kad su krenuli na Šta su rekli? Sve ti nama poslaniće da i mi imamo zatu anvar. Da mi imamo isto neko drvo na koje ćemo vješati svoje oružje radi bereketa i oko kojeg ćemo i tićati, od kojim ćemo sjediti radi ibada. Šta im kaže Allah poslanik Tako mi Allaha rekao ste mi kao što su rekli Israilu, Musavu alaih salam kad su prešli preko mora. Ovaj, Iđ'al lena ilahem kema lahum alihe. Da ti nama napravi božanstvo ko što oni imaju Znači širk, hoćete sad širk. A pa šta ste islam prinu? Nisu razumjeli da je to širk. Vidi, Arapi, odlično znali sve. Godinama nisu htjeli da prihvate islam. Znali, to tako? ali kad su tek privodi krenuli na Hunein iz Mekije i bili tek privodi vidi, tražili su širke, a nisu znali da što. Znači, ljude treba uprizoravati, učiti, učiti se mora Ovaj šehadet, ovu la ilaha Allah, niko neće naslijediti od tvog glavi, niko. To se ne naslijedi. To nek izbije svako iz da će on biti musliman po nasljedu. Ne, nikada. Svako će biti musliman po svom ličnom opredjenju. Ovaj šehadet se usvaja. Ali na ne može se naslijediti. Ovaj šehadet i ova vjera ne možeš i ti na svijetu babi. Ne, nego ti moraš da je prihvatiš. Ti moraš da je prihvatiš sobom i da se za nju odlučiš. Dobro. Ja bi volio da skratim, jer to što je poslije ja... A, što bolje skratu, bolje smatno, je tako? Kad se odvolji, Jes, onda ja, ja zaboravljam se jedno drugo poticu. Bolje da ostanemo na ovom derviše, a meni nije mrtvo. Ja ću, šeriće, tu još pred godinu. njemu ime samo derviš. Molim Allah da ga sam što svakom dervišu. Nemoj takve priče. Nemoj takve priče. Nije vam bili sklanjali. Sad se klanja malo bolje. A? Sad, jer se razvijete naši klub.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 قرأ الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما Ti koji tražiš istinu, kreni stazom hrabroga. ضج سبع من أراضي أمتي سارت كريمي موتا putem vjernika. فارسا عفى القعود منعما منعما الجهاد حياته فتقدما www.pautak.com Soba put vjernika. مقصدي حتى أنال به الشهادة مسلما Soba namijenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. ألم ألم بخاطري وجناني Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, فاسمع مقالي za koje kaže mnogo toga, a najmanje istine. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Gostovanje uživo. Širok izbor audio predavanja dajlija sa naše govorno područje kao i problematike s kojom se naš umet danas susreće. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih minbera. حل العزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة Posjetite nas na www.auto.com Soba Put Vjernika Na portalima www.stazomislama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal Kutubhana video i audio downloaden arhive. Kuran i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.pauta.com soba u I ono što Allah hoće, Allah hoće, i ono što Allah hoće, a neće biti ono što neće biti ono, neće ono što Allah hoće, a neće biti ono što ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete, a neće biti ono što vi hoćete. أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين هل لنا الكون www.pautak.com soba put yeah.